كذبت ثمود بالنذر ثمودي walikanusha waonyaji فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر wakasema ati tumfuate binadamu mmoja katika sisi basi hivyo sisi tutakuwa katika upotofu na kichaa. Aulqiya dhikru alayhi min bainina bal huwa kadhabun ashir, ni yeye tu aliyeteremshiwa huo ukumbusho kati yetu sote bali huyu ni mmongo mwenye kiburi sayalamuna ghadan man alkadhabu alashir kesho watajua ni nani huyo mmongo mwenye kiburi inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir hakika sisi tutawapelekea ngamia jike ili kuwajaribu basi watazame tu na ustahimili وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ Na waambie kwamba maji yatagawanywa baina yao kila sehemu ya maji itahudhuriwa na aliyehusika Fanadau sahibahum fataata faaqar, basi wakamwita mtu wao akaja akamchinja. Fakaifa kana adhabi wa nudhur, basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu. Inna arsalna alayhim sayhatan wahidatan kanu kahashimil muhtadhir, hakika sisi tuliwapelekea ukelele mmoja tu wakawa kama mabua ya kujengea ua. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir, na bila shaka sisi tumeifanya Qur'ani iwe nyepesi kwa kukumbuka, lakini yupo akumbukaye كذبت قوم لوط بالنذر قوم لوط ناو ولي وكذبش وونياجي إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر Hakika sisi, tukawapelekea kimbunga cha vijiwe, isipokuwa wafuasi wa Luti, au tuliwaokoa karibu na alfajiri ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar kwa neema inayotoka kwetu hivyo ndivyo tulimlipavyo anayeshukuru Wa laqad andharahum batshatana fatamaraw bin nudhur na hakika yeye aliwaonya adhabu yetu lakini wao waliatilia shaka hayo maonyo. walaqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu adhabi wa nudhur, na walimtaka wapi wageni wake, tukayapofua macho yao na tukawaambia onjeni basi adhabu na maonyo yangu. walaqad sabbahum bukratan adhabun مستقر na iliwafikia wakati wa asubuhi adhabu yangu ya kuendelea فذوقوا عذابي ونذر basi onjeni adhabu na maonyo yangu ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر na hakika tumeisahilisha Qur'ani kuikumbuka lakini yupo anayeikumbuka الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Thamudi walikadhibisha maonyo ya nabii wao Saleh, wakasema, hivyo aje mtu tu katika sisi, watu wa kawaida, asiye na watu, nasi tumfuate. Tukimfuata huyo, basi bila shaka sisi tutakuwa mbali mno na haki, na tutakuwa tuna wazimu basi. Useremshwe wahi kwake yeye katika sisi na hali wapo wanaostahiki zaidi bali huyo kazidi katika uongo mwenye kukanya neema karibu watakuja jua siku itakapowateremkia adhabuni nani Mungu anayeikanya neema wao au Saleh mtume wao hakika sisi tunampelekea mtume wetu Saleh ngamia mke awe ni mtihani wao basi wangojee na watazame watafanya nini na subiri, uvumilie maudhi yao mpaka itakapokuja amri ya Mwenyezi Mungu. Na waambie kwamba maji yatagawanywa baina yao na ngamia. Kila mmoja wao atakuwa na zamu yake aje kunywa katika siku yake. Wakamwita mtu wao mmoja kapania kumchinja yule ngamia, akamchinja. Basi vipi ilikuwa adhabu yangu na onyo langu kwa hao wahalifu waliokwenda kinyume na amri? Sisi tuliwapatiliza kwa kelele mmoja tu, wakawa kama miti mikavu anayokusanya yeyote kujengea boma la ua wake. Na bila shaka sisi tumesahilisha Kurani wenye pesi kwa ajili ya mawaidha na kuzingatia. Lakini je, yupo wa kuwaidhika? Kaumu Luti nao walikadhibisha maonyo ya mtume wao. Hakika sisi tuliwapelekea upepo mkali wa kuwatupia changarawe isipokuwa watu wa Luti walioamini. Hao tuliwaokoa na adhabu hii mwisho wa usiku kwa kuwapa neema iliyotoka kwetu. Neema kama hizo kubwa kubwa ndivyo tunavyowalipa wenye kuishukuru neema yetu kwa imani yao na utiifu. Na hakika Luti aliwahadharisha watu wake vipi mshiko wetu ulivyomkali. Wakati shaka maonyo yake kwa kuona mwana mwongo wakamtaka wape wageni wake watende fili yao tukayafuta macho yao kuwa ni malipo kwa hilo walilotaka basi waambie kwa kwa kejeli igugumieni adhabu yangu na maonyo yangu na asubuhi mapema ikawashitua adhabu ya kuthibiti milele wakaambiwa igugumieni adhabu yangu na maonyo yangu na hakika tumeifanya kurani ni sahali kwa ajili ya mawaidha na mazingatio Je, upo anayewaidhika?